Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. January 20, 250 Ipinag-utos ng Romanong Emperador na si Decius ang malawakang persekusyon sa mga Kristiyano sa Roma, kung saan kabilang sa ipinapatay si Pope Fabian. Si Pope Fabian ang nag-ata sa anim na obispo na magpalawak ng salita ng Diyos mula sa Roma patungong Gaul. Kabilang sa mga obispong naatasan sina Gatian, sa Tours, Trofimos, sa Arles, Paul sa Narbon, sa sa Toulouse, Dennis sa Paris, Astromoin sa Clermont at Martial sa Lemoes inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.